ibaha akaryo mwebwe bakunzi bayo mm, ko gushikiriza icyiyumviro uko mubona ibintu mufatiye ku makuru tuba twarabashikirije mm. eee eh. tukabona no yuko muri ino ndwi twabashikirije amakuru menshi cyane cyane aba bari mu ngwano ubwo rero bakarukora kugira ngo barukoreshe eh, mu ngwano mu kiganiro rero n'abamenyeshamakuru hamwe kandi n'abanyagihugu kuri uyu wa gatanu hariya mucankuzo ah, asigura ko amakuru nk'ayo ari ayo kwiyubara kuko ngo igisirikare kiba gifite amategeko yacu ubundi bwo Evariste ndayishimiye amenyesha ko eh, naho inzego z'akarere za ka Afrika y'ubuseruko zari muri Kongo za eh, zavuyeyo iz’u Burundi zagiye eh, bifatiye ku masezerano Burundi bufitaniye n'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu ntumbero yo kubandanya zifasha icyo gihugu muri icyo kiganiro nyine umukuru w'igihugu cy'u Burundi yegeka ikibazo cikena ry'igitoro kubikorera ibyabo ah, agasigura ko bahabwa amafaranga mvamakungu kugira ngo bashobore kuzana kwinjiza mu burundi bidandazwa bidasanzwe hanyuma ntibabizane umukuru w'igihugu evariste ndabishimiye akizeza abarundi ariko ko hariko harashingwa ishyirahamwe rya leta ryiharije ibijyanye n'igitoro mu ntumbero yo gutorera umuti urama icyo kibazo amenyesha ko ababifisemwo uruhara bagiye gufatirwa ibyabo mu kiringo adatomora neza umukuru w'igihugu kandi cy'uburundi avuga ko abanyepolitike bidoga bavuga ko batabajijwe cyangwa batahawe akaryo ko kugira icyo bashikirije ku bijyanye no gushyiraho abagize umugwi mushasha ujeje gutegura amatora seni Eh, arabipfuza kuba mu bagize uwo mugwi ariko bitakundiye ku bijyanye n'imyidogo yabavuga ko amafaranga y'ingwati yadugijwe ibyo bita kosiyo mu gifaransa yadugijwe kuba zo kwitoreza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akava ku miliyoni mirongo itatu agashyirwa ku miliyoni ijana Evariste Ndayishimiye avuga ko bayadugije kugira hazokwitoza abantu bafitiwe icyizere mu gihugu ibyo byose rero hakaba hari muri icyo kiganiro cy'umukuru w'igihugu n'abanyagihugu hamwe kandi n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu mu cankuzo umukuru w'igihugu ah, w'inama na nshingamateka asaba ko ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka bukongera kandi bukabura n'ibyegeranyo by'ingena amasoko tangwa canke ivyegeranyo vy'amanama abashinga amateka rero basaba ko umushikiranganje yofasha kugira ngo ashobore kunagura ubwo bushikiranganje Uburundi ntibufise ingene ukungene butunganya amadeni gushika uno munsi byemezwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta akamenyesha ko hari abahinga bari kubagerageza gushyiraho iyo ntunganyo mu gihe inama nshingamateka yariko yiga integuro y'itegeko risubira mu itegeko rigenga amadeni ya leta ryo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu umushikiranganji odasi niyo nzima yashikirije ko ugufata ideni atari bibi ahubwo ikibi ngo ni ukungena deni rikoreshwa abashingamateka rero bakaba bashikirije amakenga yabo eh, kuri ayo madeni inama nshingamateka rimaze kwemeza iyo nteguro y'itegeko yaciye isohora itangazo ku bintu leta yokorera ko kugira ngo ihashe abanyuruza itunga ry'igihugu mu gihe baba batanashoboye gutunganya ibyo leta yabashinze byinshi mwarabikurikiye mu makuru yacu uko yagiye aracana cana ko abakenguza amateka ntibumve igituma ubushikiranganje bw'igiga cya leta budashyira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu umushyikiranganje w'ikigega cya leta yishyuye ko eh, byatebejwe n'amakosha azokosorwa n'umugwi wabigenewe kandi inama nshikiranganji ikazobyihweza nako mu ntunge mu ndwi iza leta y'uburundi ngo igiye gushengeza abakoze ubwicanyi bwo mu gatumba ku mutumba wa vugizo bwahitanye ubuzima bw'abantu mirongo ibiri mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu ni ibyashyikirijwe na martin teretse umushyikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu bashingurana iteka ku munsi wa kabiri abo bantu bahitanywe n'ubwo bwicanyi avuga ko intambara yahagaze abakora ubwo bubisha ngo na n'iterabwoba gusa uwasomye misa eh, ni icyariho cya musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura eh, anatole akaba yibutsa ko inyishu y'ibibazo biriho bidashobora gutogwa biciye mu gusesa amaraso ni menshi mu amakuru twabashikirije ariko umwanya uragiye amahoro neza tuganira nande muherereye ni akimana priva mu kigega ukeye murambi priva mwiriwe amahoro neza twavuze amakuru menshi n'ayahe yagushitse ku mutima eh, icya mbere nyakubahwa umenyesha amakuru yego ku nkuru y'umupolisi yishe umuntu hariya anye mengo ni hehe gabasha mm, umupolisi mm. yarashe umuntu n'imyaka n'imyaka yavuze ukuri yavuze ukuri ku bwawe mhm. ah, tugaruke rero kuri iki cy'ubwicanyi ibi bintu rero na byo byavuye hanze biza gufavoriza abicanyi ni ukuvuga aragenda akica umuntu mm. akaca agenda kwirira iko rya wa munyagihugu ariko nko mu makuru mwadushikirije cyane cyane nategeje amakuru nyakwa umukuru w'igihugu yadushikirije avuga yuko amamiliyarade n'amamiliyarade ari mwaba bikorera utwabo bahabwa ngo baze kuzana ibintu biba mm. miliyoni mirongo ine n'umunani z'amadolari y'abanyamerika na cyane cyane mhm. none abo bantu bari hejuru ya leta cyangwa bari hejuru y'umukuru w'igihugu byoba bimeze guteganya ko bamumenyesha amakuru kugira ngo ntibabashyire mu ntoki kugira ngo babibaze umukuru w'igihugu avuga ko ari abantu baba bizewe abagwizatunga ati kumbure eh, bagende kuzana hanze ibidandazwa byankenerwa eh, ibidandazwa bidasanzwe bironkwa biciye kumbure mu mafaranga mva mvamakungu kugira ngo babizane mu burundi ariko bo baca bahindura intumbero ugasanga ntibabizanye niko umukuru w'igihugu avuga none basumba leta ku buryo leta itobafata kugira ngo bagarukane amahera baba bakuye mu kiga cy'igihugu nyako bamenyesha amakuru ku bwawe ati kumbure leta uko yabahaye mahera ko bari kuyabaka ku bwawe na cyane cyane atakirinze gusabwa mm. bagashyirwa n'imbere y'ubutungane mm. ubona byogenda gute jewe mbona yuko bofatwa bagasubizwa ayo mahera kandi ni nk'uko nyene aba mu mashyirahamwe bagabo rukwiriye baguma babisemerera mm. aba bantu babasuma b'abanyonotse umukuru w'igihugu aratubwira ngo ndabazi ariko ntabashirake intoki ntabashireke intoki babagaragaze imbere y'abanyagihugu tubona baze barabashyira mu masitade nk'uko umukuru w'inama nshingamateka yabivuze kugira ngo aho ariho hose bazomenye n'aho azoba no hirya n'aho gushingwa amabanga avuga ati n'igisuma n'abantu aho bazomubona hose byofashe iki byofashe iki byofasha yuko ibyo bintu by'ubusumwa birandurana n'imizi Eh, makuru je mbona ntogenda ntagize icunda yavuga ko. Mm. iki kintu kijyanye n'uko hariho abantu abo umukuru w'igihugu yavuze yuko hariho abantu bizerwa hamwe bakatora amafaranga y'imvamakungu mm. kugira binjize mu burundi bidandazwa mu bihugu byo hanze bazi mm. ko bagiye gukora imigambi gombe yari icyo bizokwinjiriza igihugu baba batumye kwinjiza ibidandazwa bidasanzwe ni ukuvuga biboneka ari uko habonetse amafaranga mva mvamakungu eh, harimo n'igitoro n'ibindi byinshi biboneka ari uko habonetse ayo mafaranga ariko ntibabizane eh, mm. ni ukuvuga rero by'icyo ntubivuga mm. babo bantu babizewe na leta kandi bakaba bazi mm. akora mu bintu byinshi hari yaza kuzana ibitoro hari yaza kuzana ifumbire abasanga rero nk'akavuka arashoboye gukena bivanywe n'abo bantu bakoze eh, eh, bagiye ngo bagiye kuzana ibintu bidasanzwe ugasanga sibyo bazanye ee mm. rero nkavuga nti mm-hmm. leta ko ibazi nibakorereko mbere mm. bishobotse banatange n'indi si y'akababaro kuko barahenze barahenze uburundi mm. kandi uburundi bwabizeye amarero ikindi mhm. nacyo nagomba sikirize ko n'ikijyanye n'aba bantu bumva bishwe mm, mugatumba yego mugatumba mm. kweri barabe hamwe boba bazwi koko eh, bakora amatohoza hamwe aba bantu bamenyekana mhm. bahanwe byimba mutima ku buryo n'umuntu wese yari izi ako gatima mm. Mm. Ah, kugera kuri no munsi tuvugana ah, ntabarafatwa ntabwo turumva bafashwe ariko oh, leta iriyamiriza ubwo bwicanyi nk'uko nawe uri kurabwiyamiriza hambavu eh. kumbure yo gufatwa kuko gufatwa bishobora kudashoboka bivanye kumbure n'iyo baciye bahungira ah, abanyagihugu bo kwitwara gute eh, ni ukuvuga eh, nico gituma uvuga kuri bujumbura e, kandi uhangana mu kibanza cya mbere nawe ufite ikurindiriye hanyuma yego hama icyo nohera ko mm. eh, ni ikihinya nyine icubahiro bwa mbere ndamushimire ko yamaho ijambo abenegihugu cy'abanyagihugu mhm. ariko uyu munsi twarose umuco mm. ntihagire umuntu azosubira kwidonga igitoro cabuze ngo leta nidufashe mm. twarose umuco uno munsi yuko igitoro aho ingorane ziri mhm. umushinga amateka umwe gatoya ndabisukiranije yavuze ati nta uwo ko ko regide zariyo ishuka y'ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu yoba iri mu kirere hejuru ntibababeshe rero nuvuga ati icyo bwa mbere na mbere dushima ni uko uwo muco twawurose hoba habaye gusamara ko aho hantu batoye amafaranga bakayabaha ukubonye kukwizerana ata kintu cy'ingwate batanze Ah, nibaza yuko abasaba ingwati abasabwa ingwati baba abantu baba basabye amadeni apana abantu nk'abo ababagwiza atunga babagiye kumbure kuzana ibidandazwa bikomakomeye none mu kudatunga azana ibikomakomeye mm. agenda muri banki atorera amafaranga mm. bakayamuha mm. urashobora kuba ukorera mu ruvumera ukajya gutora ibidandazwa kwa siyoni cyangwa muri kotebu eh, ukazobiri ugatanga amahera make ayandi ukazoyatanga ari uko uhejeje kudandaza ariko ntibisa ntibisa amenshi amakuru none mhm. ibyo bidanduzwa ko umuntu kuri kotero nkabijyana ku musaga ku isoko cyangwa mu ngabara ku isoko mm. ugira ndabiranguza amadorari hmm? yasi ndabiranguza amadorari twese ko mm. tuvuga amadorari uburyo yagiye ariko atangwa n'abantu bizewe na leta eh, eh, nako ahabwa abantu bizewe na leta baca umugani ngo ya mbere ngo yabujije iya kabiri kuregwa mm-hmm. ariko mu gihe habaye amatohoza cyangwa hakaba ubushishoza hari igihe kumbiri wa kabiri ushobora kwitwara neza ariko mugani nawo ku bantu badatahura neza imigani ushatse kuvuga abadatahura mm. reka ndabatahuze mm. imfubyi ya mbere oya sinda mwiyamamarije vrema hmm. nta n'umugambwe ndimwo umuntu ariko akora ikintu ciza hmm. urabibona ntureka kubivuga ukuri eh, kuvugwa n'uwukuritse icyo nomusaba eh, rero nagerageze abo bantu baza baranyona amatungo y'igihugu ntibabe mu ibanga mhm. mu ntara avukamo ya bujumbura jefferson njyewe ndamuzi ndamuheruka muri kahise ari umunyeshuri mutoya yiga mm. yahishe amashuri sinzi ibyo yabanje ntabyo namenye mm. ati ngira nitoze nk'uwigenga mu bashinga amateka cyangwa muki jewe nta mugambwe ndimwo mhm. mu gihe utigeze umushyira ahabona urumva kwinyegeza mu banyagihugu turamutoye kumbe Ferdinand rero umva yuko agatelefone bidakunze ko kabandanya kamwemerera ko tubandanya tuganira ariko ati Eh, kumbure hamwe abo bantu bamenyekanye bakanahanwa ati byofasha ati byofasha niko Ferdinand avuga ku rundi ruhande uwundi munywanyi ku murongo yambu yambu mahoro ni sawa sawa tukubaza amakuru yahe none ko ko yidoze kuva imyaka mhm amategeko canke ibwirizwa nshingiro bimurekurire mhm narabe akoreshe iby'amategeko amusaba Mm. ko yokora iki jesu eh, ninda kumwakira ibyo amategeko amusaba cyangwa iby'ibwirwa twashinzwe bimusaba arabizi mhm. none wewe urabizi none ga alexi alexi wewe ndumva uri kuramwibutsa yuko abizi nawe urabitse je ntabyo nzi nibaze yuko atamuntu yokwemera yuko umuntu aguma yonona ibyo yonona urorera ubona kandi hariho ibihano bishobora kumufata ati nafata ingingo zibereye nafata ingingo arekurikwa n'amategeko abo bantu bareke kuguma bizigenza kandi bariko bononeza igihugu mhm. atakazira atazi na kimwe ariko arazira abo bantu babishe nibabe bahangana nabo bafitanye ingorane umunyagihugu atari na kimwe abizi ko bamureka birumvikana mhm. nibabe bahangana nabo baba bazi ibyo bariko barapfa umunyagihugu muto muto bamureke ubushikiranganje ati n'iterabwoba iterabwoba mm. uremeranya n'ubushikiranganje kiriya kiraro cya kageke ryabaye iterabwoba ko mbona bakivomoye uruhande Hmm. yahoze ari umunyacubahiro ko mwavuze ko yahoze ari umuntu umuntu yakora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yoba yarigeze yoba ngo yarigiye muri hopitali yo ngaho mu mm. eh, eh, eh, ni umuntu ahubwo bivugwa ko yoba yarigeze gukora mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi ah, bw'abakozi n'akazi mm. oke uwo muntu burema tugushimire murakoze turabashimiye yindi nkuru yaranze inondwe itari iyisanzwe eh, na bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya bujumbura bakorera mu masoko bashima ibyo kubagabaniriza ibiciro by'ibibanza bakoreramo undi munyanyi ku murongo hadiyo isanganiro uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu bava hagati mu gisagara bajya mu makaritsiye yo ku mpera y'igisagara bakagenda n'amaguru eh, kwera kubura uko biyunguruza ugaruga ruguru akabura imodoka imujyana kubera imbo z'ibitoro kubera ayo mahera y'igihugu wumva bibye ntibaraye babashyire ko iminwe none ntibabazi babashyire ko iminwe rega umusuma n'uwo gufatwa kuko umusuma ariko ariba hapfa abantu benshi kubera eh, ah, murakoze nta namwe amasezerano hagati ya sosumo n'irindi shyirahamwe ryo hanze y'igihugu byari bikwiye kuba habanje kubisuzuma ryerekana aho iryo shyirahamwe Burundi rihingura isukari rihobahoba undi munywanyi ku murongo mwiriwe yambu ni sawa vuga na Shadrake komine mutumba intara ya Karusi eh ni sawa ngaho imutumba mbe uvuga imutumba canke ku mutumba oh, rero ingaruka zabyo mm. oh, ni ukuvuga yuko haraba ubuzima bubi cyane bw'aba bantu baba babaye aho hantu Mm-hmm. rero usaba yuko mm. icya mbere na mbere mm. aho hari aho usanga bagirizwa utuntu duto duto mbere bamwe ugasanga bagirizwa n'ubusa mm. aricyo gituma rero ubutungane bukwiye kugerageza bukaraba tubayabaye no kuje ndibuka ahantu igihe nari muranze hari umuntu yagirizwa imitumbi ne y'ibigori apfunga umwaka n'amezi kuwe na komisiyo ya perezida mm. nukuri nico nuvuga yuko bacamaza kwiyogeza bakaja bararaba bijya byamumbikire bakabireba bakabikosora mm. hama eh, ikindi nacyo noca nsozerera ko mhm. oya ni iki cya susumo ucagagura susumo ndafite amakenga mm. ariko nubwo adafashe cyane rwose mhm. ariko n'icyizere mm. ni iki kikubwira ko igiciro gishobora kuzoca kiduga uwuzanye ibyo wiwe mm. aba akeneye kunguka mhm. nibyo arashobora kuvuga ati jewe nanje ibikoresho ndabifise ndafise uburyo mm. nshobora kuza gushira isukari ku bine n'atanu cyangwa bitanu mutemeye ndaretse ariko leta ivuga yuko eh. hazoba gukorana hagati ya sosumu n'iryo shyirahamwe byumvikana yuko hamaze kuba gukorana mhm. ahubwo yarateze kubera uyu munsi umukobwa aragenda akabyara igitwarire yagenda kwibaruka agacanganya uburenganzira n'umubyeyi azwi n'amategeko yanditswe mu mikomine afite umugabo azwi n'amategeko we ubona batari bakwiye kugira uburenganzira bumwe bonganya uburenganzira bumwe gute kandi nk'uwo aba agiye kubyara igitwarire mu ikomine atabazi bumva bonganya uburenganzira gute mhm. ahubwo n'abafatira ingingo gusa radiyo isanganiro mwiriwe alo uno munywanyi rero ubona yuko bidakunze ko tubandanya tuganira radiyo isanganiro isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'umwe ikiganiro ni gira icyo ushikirije eh, mwiriwe mwiriwe mwiriwe eh, neza nyakubahwa yambu neza nyakubahwa urameze neza ndashimira imana sinzi na aramutse ko ni ijambo nyenicubahiro papa burundi yavumereye ku byerekeye umugambwe cnr mhm. yavuze ko igikenewe cya mbere na mbere ari uko uwurongoye uwo mugambwe ashobora guhamagara bajya abantu mm. bavuga ko eh, batamwemera mm. eh, ari batwara umugamba mhm. atari bajya abantu bavuga ko bamukuye batwara umugambi kuko bajya abantu bo batwara umugambi bavuga ko mm, byaravuzwe roje no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bagumye bemera yuko inzego zihari ari zatowe mu mwaka wa 2019 izo nazo zikaba zirongwe na gatorwa byofasha ko imbere y'uko boza mu matora ya bibiri na mirongo irindwi na gatanu ko baba mhm. hamwe kandi ntagire na muri ibyo mhm. nibyo twosanga twebwe abenegihugu ko turababara iyo twumvise nk'aba na bariya bariko baracanamo kandi turi ko turaje mu iterambere rya bibiri na mirongo ibiri na bibiri na mirongo ibiri na gatandatu uti hamwe bavyumvikane bibiri mirongo itandatu uti bajye hamwe babyumvikane bajya hamwe babyumvikane uko ntibyumvikana nka jewe urakenuye roge ahari ubu mu mm. isanzwe ndababazwa iyo numvise hari abantu bamwe bamwe bariko barapfa ibintu mm. birumvikana uri kurasubiramwo ibyiyumviro watanze undi munywanyi ku murongo aranyibukije gatoya mugabo mm. nabuze batamigambwe irimo jewe mm. ariko mugabo nta kundi ndenegeza kuvuga ko imigambi ko ari dutwara nawe utari muri iyo ngingo ufata zose zishikira twebwe tuba tutari mu migambwe mm. eh, hanyuma eh, ni uko ubwa mbere bavuga ati twemera inzego za bibiri na cumi n'icyenda mhm. mugabo ntitwemere kugira inama eh, ariko ubu byarahindutse bwana ferdinand ubu uye none ntibumva yuko hakiri amatati ariko kandi eh, umuvugizi w'igipolisi yaravuze ati burya abapolisi baba bari ku kazi kabo bategerezwa gucunga kugira barabe yuko umutekano uhagaze neza hose ego turabemera cyane rwose nibo bategereza kuba bahari kugira ngo badutungire umutekano dufashanije mm. nabo mm. batabajwe n'ahandi ati twungure umuganga hari ikigira gihungabana mm-hmm. urumva bajyanye n'abari mu makomite y'umutekano jya mvuga ati ikintu cyose kije mu muco mm. nimba nimba izo nzego zihari bazemera barareka bagira inama mm-hmm. nimba n'abakiriya amatati ntibarondere umuhuza umuhuza ninde umuhuza bajya bo muri bo naribonye babashinga ntahe n'abo babakuye Mm. bategerezwa kubishyira hamwe ati mbega ikintu kitwisomesha amakuru mm. tuganira na basi umutima teogene mu ntara ya karusi umusombaro ya gakomine buhinga teogene ufise imisegonda mirongo itatu twabashikirije amakuru menshi yayakukoze ko nayahe yego cyane cyane ntabwo mumaze kumenya minisitiri mukuru w'igihugu imisegonda mirongo itatu niyo ufise yego ndamushima mhm. kuri izo ngingo z'abafata abantu bari muraremukira uburundi ikintu navuga rero mhm. ubu bwicanyi bwo bwatumba perema burababaje mhm. numva imyaka tumaze mu ntambara kuba twarayivuyemo yuko hari umuntu akiyumvira kwica uyundi mm. inzu inyunga bifisemo yo kwica mugenzi we mm. ikindi na cyo umupolisi jerema ajejwe gucungera umutekano w'umwene gihugu yego batahure neza ico bajejwe bagira karanga mutima ko gukunda igihugu vraiment mm. nabo ba bafata ingingo yo kurasa umwene gihugu mm. hakogwa iki bakore gute umva rero icokogwa nukuri ababajejwe nabaza barabigisha akaranga mutima abo nabo bajejwe umutekano w'abene gihugu bamenye ko hageze umutekano w'abenegihugu nyine bazacungera abenegihugu n'ibyabo bakorere ku mateka bagenga yego n'ukuri isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'icyenda ndakubwira ko isaha zitatu zibura umunota umwe radiyo isanganiro turabashimiye cyane mwebwe mwese mwari kumwe natwe muri kino kiganiro gira dushimira bakuye n'abagerageje ariko ntibaronke umurongo dushimira Alphonse kubw'Imana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma umenya nari kuri mikoro ndabipfurize kugira aho muba mwubaho baramutse mwebwe mwese muri ko muradukurikira kaze murano makuru muri migwi kirundi mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga mu binga bw'ivyuma ndikofashwa na Alphonse Kubwimana ingo nkuru nkuru ziyagitse Ikinagiye gitoro umukuru w'igihugu wageka kubikorera ivyabo hasigura ko bahabwa amahera mva makungu bazana ibidanazwa bidasanzwe ntibabizane Mukuru w'inama nshingamateka asaba ko ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka buhagurukirwa bugasubirwamwo dasubiye kubaramutsa umukuru w'inama nshingamateka hasaba ko ubushirangange bw'ubutare n'agataka buhagurukirwa bugasubirwamwo hihezwa kuri uyu wa kane icegeranyo cerekana ingene ubwo bushirangange bwakoresheje amahera y'umwaka wa 2019 ushira wa 2020 hamwe no mwaka wa 2022 ushira wa 2023 urongoye inama nshingamateka avuga ko bitumvikana ingene ubushirangange butagira igitabo cerekana ingene bukora mu manuel do procedure ntibugire ivyegeranyo vy'ingena amasoko atangwa canke ivyegeranyo vy'amanama abashinga amateka bagasaba ko umushikiranganji yofashwa kugira ngo ashobore kuvyura ubwo bushikiranganji inkuru ya Placide niyo mwongere iyi ministeri ntibaho ministeri rya organigramme ubwo bushikiranganje umukuru w'inama nshingamateka avuga ko bushobora kutabaho ni ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka hatagira igitabo cerekana ingene ubwo bushikiranganje butunganijwe be n'ivyo umwe wese ajejwe ikindi cagaragaye muri iryo suzuma ngo nuko amasoko atangwa menshi atavyegeranya afise ikitavuze co akaba ari vyegeranyo vy'amanama akogwa hagati y'ubushikiranganji n'ibisata vyabwo urongoye inama nshingamateka bakibaza nimba ubwo bushikiranganji bubaho koko sinzi n'ingene bavyifatamwo ariko iyi minisiteri ntibaho ministère rya organigram ministère rya manuel de procedure teme de control interne ntizikora ministère y'ibintu bijyanye na raportage ntibikora ministère y'ibintu bijyanye n'amaprocès verbo ntibikora ministère meme n'abakozi bamwe bamwe ntibazwi nta kontorore n'imwe ntaki umwe wese nukuza akambara karavate nk'uko muzambaye mugashika mu biro mukicara none tubagire gute reka tubabwize ukuri kugira ngo mwumve umushingamateka simobizi munguwe yibaza nimba ibiri muri iryo suzuma ku bushobozi bwo gukoresha amafaranga y'ubwo bushikiranganji bavyemera nk'abandi naguye mu gahundwe ariko nibarize nyakubahwa mushikiranganji nimba iki cegeranyo cya kuri do konte bacemera aho nibo ni minisiteri nk'uko nyakubahwa arongwe n'amashingamateka yabivuze biboneka ko ubushikiranganji uvuga ko buri mu kirere ntiyo bayihenze nkaca nibaza nti jya kuba izi ngorane tubona mu mazi tubona mu muyagankuba tubona mu gitoro ziba ziterwa n'uko kuntu ubushikiranganji butunganijwe abashingamateka mboneko sauda cyo kimwe na olivier suguru bafatiye kuko ibintu vyoba vyifashe muri ubwo bushikiranganji bibaza nimba umushikiranganji ubwiwe iyo bafise ububasha kuba jejwe someye raporo ndavyamamanke marimo nibaje ibibazo vyinshi iza ziri sous votre tutelle bitwa ko bafise autonomie de gestion murabi ko ububasha hari abantu bahagurukije baje babaherekeje